Հակառակորդը գնդակոծել է Շանթի նկարահանող խմբի ավտոմեքենան։ Արցախի հանրապետության նախագահն ընդունել է Հայաստանի հանրապետության զինվորական դատախազին։ Ազգային ժողովն այսօր հրավիրել է հերթական լիագումար նիստը։ ԼՂ էկոնոմիկայի նախարարության եւ միջազգային գործարար կապերի աջակցման խորհրդի միջև կնքվել է համագործակցության համաձայնագիր։ Ասկերան քաղաքում սկսվել են մանկական խաղահարապարակի շինարարական աշխատանքները։ Հանդիպում Արցախի պետական համալսարանում Այսօր Ադրբեջանում գրանցվել է 6-ից 7 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մայիսի 10-ին եւ լույս 11-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից ռադաթարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 65 անգամ հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակելով շուրջ 1700 գրակոց։ Ադրբեջանական զինուժը Մարտակերտի պաշտպանական ուղությամբ կիրառել է նաև 82 մմ-անոց mm ականանետեր եւ D44 դե տիպի հրանոթներ։ Բացի իրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերից, մայիսի 10-ին ժամը 13:30-ի սահմաններում Թափկարակոյունլու Թալիշ ուղությամբ կատարել է զրահատեխնիկայի շուրջ 10 տանկ տեղաշարժ։ Ժամը 14:55-ին դիտարկված տանկերը վերադարձել են իրենց ելման շրջանները։ Ինչպես տեղեկացրել են Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ադրբեջանական զինուժի ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շփման գծի ողջ երկայնքով իրականացրել աչալուրջ մարտական հերթապահություն։ Ադրբեջանի սադրիչ գործողություններից երբևիցե չենք ահաբեկվել, չենք էլ ահաբեկվելու իրավիճակը գտնվում է մեր վերահսկողության ներքո։ ներքո Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով հակառակորդի կողմից Թալիշի ուղությամբ ականանետ եւ D44 տիպի հրանոթի կիրառմանը եւ տեխնիկայի շարժին։ Միշտ է սադրանքների դիմում է, բայց չի նշանակում, որ կարող է իր նպատակներին հասնել։ Նման գործողություններն Արցախի համար ամենօրյա են, նշել է նա։ Դավիթ Բաբայանի խոսքով Թալիշում ընթացող շինարարական աշխատանքներն այս պահին շարունակվում են։ Պահպանելով զգոնությունը ամեն ինչ իր բնականով հնունով ընթանում է։ Կրկնեմ, հակառակորդը հաջողության հասնել չի կարող, ընդգծել է նա։ Նախորդին ժամը 18-ի սահմաններում Արցախ-ադրբեջանական շփման գծի հյուսիսային հատվածում գնդակոծության է ենթարկվել Շանթ հերոստանգերության դիրքերում հաղորդաշարի նկարահանող խումբը։ Հակառակորդ հրաձգային խոշոր տրամաչափի զենքերով գնդակոծել է նկարահող նկարահանող խմբի ավտոմեքենան։ Վիրավորվել է հաղորդաշարի օպերատոր Դավիթ Աթոյանը։ Հաղորդաշարի հեղինակ Արշակ Զաքարյանը հայտնել է, որ Դավիթ Աթոյանին վիրահատել են։ Օպերատորը Ստեփանակերտի հոսպիտալում է, նրա վիճակն արդեն լավ է, ասել է նա։ Հերթական նկարահանումներին էինք Բարսանում, հակառակորդի կողմի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումի արդյունքում մեքենան վնասվեց մոտ 2-3 ժամ կրակում էին օպերատորն է վիրավորվել, հիմա վիճակը լավ է, ոտքից է վիրավորվել։ Բժիշկները ասացին, որ լավ է լինելու։ Այս միջադեպը հերթական վկայություն է, որ Ադրբեջանը չի հրաժարվում շփման գծում իրավիճակի սրման եւ լարվածության աշխարհի բարձրացման ուղված իր ավանդական քաղաքականությունից։ Մեկնաբանելով Արցախ-ադրբեջանական սահմանում Շան թերստանկերության դիրքերում հաղորդաշարի ազնագազմին ադրբեջանական զինուժի կողմից գնդակոծման միջադեպն ասել է Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արտակ Ներսիսյանը Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 10-ին ընդունել է Հայաստանի հանրապետության զինվորական դատախազ գլխավոր դատախազի տեղակալ Վահե Հարությունյանին։ Ինչպես հայտնել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը, որին մասնակցում էին Արցախի հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանը եւ Հայաստանի հանրապետության զինվորական դատախազի տեղակալ Արսեն Սարդարյանը, քննարկվել են հայկական երկու հանրապետությունների համապատասխան գերատեսչությունների փոխգործակցությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Ազգային ժողովն այսօր հրավիրել է հերթական լիագումար նիստը։ Բելալալյանի ռեպորտաժը։ Ազգային ժողովն այսօրվա նիստում սկիզբ է դրել գործող օրենսդրությունը փետրվարի 20-ին ընդունած համանդրությանն համապատասխանեցնելու գործընթացին։ Այն օրակարգում ընդգրկված 3 հարցերից մեկն էր, իսկ մինչ օրակարգային հարցերին անդրադառնալը ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը կրկին շնորհավորեց Մայիսյան երաթոնը, նշեց, որ այն հայոց պատմության փառահեղ էջերից է։ Փառք ու պատիվ այն մարդիկներին, ովքեր բերեցին Մայիսյան երաթոն։ Այնուհետև Աշոտ Ղուլյանը անդրադառնալով մասնավորապես ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի նախագծին, որի ընդունումը եւս պայմանավորված է համանդրական բարեփոխումներով, նշել է, որ գործող օրենքները համանդրությանը համապատասխանեցնելու համար կոնկրետ ժամկետներ են սահմանված, որի շրջանակներում գործընթացը պետք է ավարտին հասցնել։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի նախագիծը падգամավորական նախաձեռնությամբ է մտել խորհրդարան։ Համահեղինակներն են Աշոտ Ղուլյանը, Գեորգի Պետրոսյանը, Դավիթ Միքայելյանն ու Հովիկ Ջիբանյանը։ Վերջինս էլ այն ներկայացրեց падգամավորների քննարկմանը։ Նախագծով ազգային ժողովի գործունեության կարգը համապատասխանացվել է նոր համանդրությամբ խորհրդարանի վերապահված գործառույթներին եւ լիազորություններին։ Ըստ այդու փոխվել են կանոնակարգի կառուցվածքը, համապատասխանաբար գլուխները միավորվել են 9 բաժիններով։ Նոր համանդրության դրույթներին համապատասխան ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը չծանրաբեռնելու համար ԵՊԳՄ-ների գործունեության մանրամասները լիարժեք ներկայացնելու նպատակով Արցախ Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին առանձին օրենքով կսահմանվեն պատգամավորական էթիկայի կանոնների, պատգամավորների շահերի բախման առնչող հարաբերությունները, ազգային ժողովի նրա մարմինների լիազորությունների եւ գործառույթների իրականացման ընթացակարգերը, ազգային ժողովի կանոնակարգ Արցախ Հանրապետության օրենքով նախատեսված դեպքերում սահմանվեն առանձին ազգային ժողովի որոշմամբ հաստատված աշխատակարգով։ Ներկայացված օրինակ գծով հստակեցվում են падգամավորների իրավունքներն ու պարտականությունները, մշտական հանձնաժողովներին առնչվող հարցերը, դրանց լիազորությունները ընդորում օրինագծի համաձայն ազգային ժողովը կունենա նոր հանձնաժողով։ Նախագծի 7-րդ գլուխնամորցության վերաբերում է քննիչ հանձնաժողովի ստեղծմանը, գործնեությանը, իրավունքներին, պարտականություններին եւ գործնեության արդյունքներով զեկուցի ներկայացման ընթացակարգին։ Նախագծով հստակեցվում է նաեւ օրենսդրական բարեփոխումների ընթացակարգը, առաջարկվում է Ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների առնվազն 2.5%-ի կողմից ազգային ժողովին քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով օրենքի նախագիծ ներկայացնելը։ Նախագծով առաջարկվում են նաև կիսանախագահականից նախագահական կառավարման համակարգին ասնելու կանոնակարգային իրավահարաբերությունները, հստակեցվում է խորհրդարանական վերահսկողության հարցերը, ինչպես նաև կանոնակարգվում է պաշտոնատար անձանց անվստահություն հայտնելու լիազորությունները դադարեցնելու հարցերը։ Նախագծի անցումային դրույթների գլխում ամրագրվել են ազգային ժողովի կողմից հանրապետության նախագահի տեղնացումների առաջադրման, ընդրության անցկացման, հանրապետության նախագահի պաշտոնի ստանձնման համար հատուկ նիստի գումարման մանրամասները։ Օրինագիծը խորհրդարանը ընդունեց առաջին ընթերցմամբ падգամավորները երկու շաբաթ ժամանակ ունեն այն քննարկելու եւ առաջարկությունները համահեղինակներին ներկայացնելու համար։ Խորհրդարանն այսօր ի գիտություն ընդունեց նաև Վերահսկիչ պալատի 2016 թվականի գործունեության եւ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ 2017 թվականի փետրվարի 20-ի հանրակրվեի կազմակերպման ու անցկացման մասին հաղորդագրությունները։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը երեկ ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային գործարար կապերի աջակցման խորհրդի անդամներին Մարիամ Մանուկյանի գլխավորությամբ։ Արցախի գործարար միջավայրի զարգացմանը, ներքին եւ արտաքին շուկաների ընդլայնման ու ներդրումների ներգրավմանը խթանելու համար Էկոնոմին Էկոնոմիկայի նախարարության ու միջազգային գործարար կապերի աջակցման խորհրդի միջև կնքվել է համագործակցության առաջին համաձայնագիրը։ Անդրանիկ Խաչատրյանի խոսքով երկրի տնտեսության զարգացման ու անվտանգության ապահովման տեսանկյունից միջազգային գործարար կապերի աջակցման խորհրդի հետ համագործակցությունը շարունակական մշտական բնույթ է կրելու։ Էկոնոմիկայի նախարարը հայտնել է, որ համաձայնագիրը նպատակասլաց ու ճիշտ օգտագործելու դեպքում Արցախի եւ Հայաստանի գործարար ոլորտներում խոսուն հաջողությունների կհասնեն։ Այն կխթանի նաեւ հայկական երկու հանրապետությունների միջև գործարար համաժողովների եւ միջազգային ցուցահանդեսների կազմակերպումը, արտահանման եւ ներդրումային ծրագրերի իրագործումը։ Համաձայնագրի կնքումից հետո լրագրողների հետ ճապազրույցում միջազգային գործարար կապերի աջակցման խորհրդի անդամ Մարիամ Մանուկյանը հայտնեց, որ երկար տարիներ աշխատել է Արցախի կառավարության հետ, բայց համագործակցության հստակ հուշագիր չկար։ Այս հուշագիրը ամրապնդեց մեր համագործակցության ընթացքը, ներգրավել նոր ներդրողների, որոնք հնարավորինս կապահովեն եւ աշխատատեղերի հնարավորություն եւ տնտեսական աճ։ Ներդրումները այսուհետ նախատեսված են հեկերի կառուցման, էներգետիկայի ոլորտի զարգացման, գյուղատնտեսության զարգացման, ինչպես նաեւ туриզմի ուղղություններով։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Եկել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի իրական փոխզիջումային կարգավորման ժամանակը։ Այս մասին նշել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի ժամանակավոր համանախագահ դեսպան Ռիչարդ Հոգլանդը։ Անդրադառնալով նախորդ տարվա ապրիլյան քարորիա պատերազմին, նա ասել է. Մենք դեռ չենք հասել մի կետի, երբ միջազգային հանրությունը խաղապահների կամ տնտեսական օգնության միջոցով կարողանա երաշխավորել բռնության իսպառ վերացումը։ Դա պետք է անեն հենց իրենք, առաջնորդները։ Դեսպանի խոսքով եկել է խնդրի իրական փողզիչումային կարգավորման ժամանակը, որից կողմերը ոչ թե կկորցնեն, այլ յուրաքանչյուր կողմ կշահի։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի կարծիքով Վաշինգտոնին անհրաժեշտ է ավելի ակտիվ ներգրավել խաղաղ գործընթացում։ Ադրբեջանում Բելարուսի դեսպան Գենադի Ախրամովիչը հայտարարել է, որ Բելարուսը կողմ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ ճանապարհով լուծմանը հանուն երկու ժողովրդների բարօրության։ Մենք կցանկանայինք, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը, որն առնահոսող վերք է համարվում, գտնի իր լուծումը այլևս երբեք արյուն չթափվի։ Հաղթանակի օրվան նվիրված միջոցառումների մասնակցեն ոչ միայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վետերանները, այլև Արցախում մարտերի մասնակիցները։ Մենք ցանկանում ենք հակամարտության խաղաղ կարգավորում, ընդգծել է դեսպանը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը գտնվում է Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում ռազմական հակամարտությունների զոհերը միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի հատման կետում խորագրով միջազգային համաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Նա ճանաչողական հանդիպումներ է ունեցել Հունգարիայի հայկական ինքնավարության ղեկավարության, հայ համայնքի անդամների, ինչպես նաեւ Հունգարիայի խորհրդանում հայկական ինքնավարության ներկայացուցիչ Թամաշ Թորգյանի հետ հարցազրույց է տվել Հունգարիայի հանրային ռադիոյով հերարձակվող հայկական ինքնավարության հաղորդմանը։ Անդրադառնալով մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնման խնդրին Ռուբեն Մելիքյանը մասնավորապես նշել է, որ Սաֆարովի հերոսացումը ուղեկցվել է նրա հանցանքը երիտասարդների համար օրինակելի դարձնելու պետական խրախուսմամբ, ինչն իր դրսևորումն է ստացել 2016 թվականի ապրիլին։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ասկերյան քաղաքում սկսվել են մանկական խաղահրապարակի շինարարության աշխատանքները։ Աշխատանքներն իրականացնող Կոտեջ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Արմեն Աղաբալյանի խոսքով Խաղահրապարակի ընդհանուր տարածքը 1100 քառակուսի մետր է, որից 680 քառակուսի մետրը լինելու է կանաչ գոտի։ Այժմ կատարվում է աստիճանավանդակների կառուցում եւ եզրակարերի տեղադրում։ Տարածքում նախատեսվում է տեղադրել շվակարան, մանկական ճոճանակներ, նստարաններ, աղբամաններ եւ գիշերային լուսամփոփներ, նշել է Արմեն Աղաբալյանը։ Ստեփանակերտ Իչանդրմբոն 25 կիլոմետր ճանապարհատվածում իրականացվում են բարեկարգման եւ ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Ըստ Կարավան համանախապակ պատասխանատվությամբ ընկերության ղեկավար Հակոբ Հակոբյանի, իրականացում է բետոնացման եւ միաշերտ ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Նրա խոսքով նախատեսվում են աշխատանքներն ավարտել մինչև այս տարվա վերջ։ Նշենք, որ բարեկարգման աշխատանքներն իրականացվում են պետական բյուջեի միջոցներով։ Արցախի պետական համասանում տեղի ունեցել հանդիպում Ֆրանսիայի կինոռեժիսոր Ռոբերտ Քեշիշյանի հետ։ Հանդիպմանը բացման խոսքով հանդես է եկել Մայրբուհի ուսանողների հետ տարվող աշտանքների գծով պրոռեկտոր Վիտյա Յարամիշյանը, ով հակիրճ ներկայացրել է կինոռեժիսորի գործնեությունը եւ նշել, որ վերջինիս ընտանիքը եւս վերապրել է ցեղասպանության ծանր օրերը։ Հանդիպանը ցուցադրվել է Ռոբերտ Քեշիշյանի Արամ ամերիկա-ֆրանսիական համատեղ ֆիլմի Արցախյան առաջնախաղը, որը պատմում է հայ տղայի ընտանեկան ողբերգության մասին։ Ճանաչողական այցով եմ Արցախում։ Հպարտ եմ, որ այստեղ տեսնում եմ գրագետ ու բանիմաց երիտասարդներ։ Նպատակ ունեմ նոր ֆիլմ նկարահանել Արցախում, մասնավորապես ասել է կինոռեժիսորը։ Զվարթնոց պատմամշակութային արգելոց թանգարանում բացվել է Ես հայրենիքս գրկած եմ ապրում խորագրով լուսանկարների ցուցադրություն, նվիրված Շուշիի ազատագրման 25-ամյակին։ Ներկայացվել են Շուշի քաղաքի տեսարժան վայրեր, հայտնի կառույցների, հուշարձանների, Մասնավորապես Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու եւ իհարկե Շուշի ազատագրումը խորհրդանշող լուսանկարներ։ Դրանք ուղեկցվել են Շուշի ազատագրման վերաբերյալ տեղեկատվական տեքստերով։ Ես հայրենիքս գրկած եմ ապրում խորագրով ցածրության նպատակն Արցախյան ազատամարտում կոփված հայոց ազատագրական ոգին ցույց տալն է։ Այսօր տեղական ժամանակով 7:24-ին Ադրբեջանի Սաբիրաբադ քաղաքից 16 կիլոմետր դեպի հարավ-արևել գրանցվել է 6-7 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ։ Ինչպես հայտնել են Արցախի հանրապետության կառավարության առընթերարտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից, երկրաշարժի ցնցումները զգացվել են նաև մայրաքաղաք Ստեփանակերտում 3-ից 4 բալ ուժգնությամբ։ Մարզասերների համար Աբխազիայի առաջին նախագահ Վլադիսլավ Արձինբայի շտակին նվիրված այդ երկրի Գագրա քաղաքում մեկնարկել է ֆուտբոլի վետերանների 6-րդ միջազգային մրցաշարը, որին մասնակցում է նաև Արցախի ֆուտբոլի վետերանների հավաքականը։ Մրցաշարին մասնակցում է 12 թիմ։ Արցախի հավաքականը հանդես է գալիս առաջին ենթախմբում, որտեղ ընդգրկված են նաև Ադլերի եւ Տատիգորսկի հավաքական թիմերը։ Երեք մեկնարկային խաղում մեր հավաքականը խաղացել է Ադլերի հավաքականի հետ եւ խոշոր 12-1 հաշվով հաղթանակ տարել։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 14, ցերեկը 17-ից 22 աստիճան տաքություն։